navyo nibiki ego gira ico ushikirije ku makuru yaciye kuri radiyo isanganiro mu kiganiro gira ico ushikirije radiyo isanganiro iha wese akurikira amakuru yashikirijwe buri ndwi kugira atange iciyumviro ciwe ku makuru amwamwe yamushitse ku nyota gira ico ushikirije gira ico ushikirije dusubiye kuba hamwe niba inshuti namwe bakunze muteze amatwi ibiganiro bya radiyo isanganiro ikiganiro n'igihe cy'ushikirije aho radiyo isanganiro ibaha akanya ko kugira icyo mushikirije ku makuru twagiye turabashikiriza hano kuri radiyo isanganiro muri nondwi turi ko turarangiza igisabwa ni uko ufite icyo ashikiriza abigira mu rupfasoni no mu bwitonzi ntangere akavuga ku makuru twagiye turabashikiriza hano kuri radiyo isanganiro ayo nayo ni menshi ariko turababwira mwamwe muri ayo share makoto nije tugiye kumana umwanya wahariwe kino kiganiro nayo eme semitebutsi ni waje gutuma tuvuga mukatwumva Exclusive music. tudatebye rero amwe muri menshi twabashikirije yakurikira muri politiki umukuru w'igihugu cy'u Burundi asaba ko ikibazo cy'amatati ari hagati y'u Burundi n'u Rwanda cyo kwihariza inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta ya Afurika y'ubuseruko nkikete perezida nkurunziza yandikiye kuri uyu wa kabiri mugenzi we w'ubuganda arongoye ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu karere ka afurika y'ubuseruko yoweri kaguta museveni abona ko inyuma y'iyo nama idasanzwe ya umufasha mu biganiro bihuza abarundi yoheza agatuma ko umuco gatanu w'ibiganiro kuko ibiheruka ngo byarimwo abashatse gusenyura inzego mu gisata cy'ubutungane bunywanisha ngo haracari ibikenewe gukogwa ngo kugira abarundi bashobore kunywa na by'ukuri byashikirijwe n'uwahora arongoye umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi kuri uyu wa kane igihe hariko haba ibisikanywa hagati y'abahora muri uwo mugwi n’abashasha bashasha musenyeri jarwina imana avuga ko muri ibyo harimwo gushinga umunsi umwe wo kwibukira ko abarundi bose bahitanywe n'ubwicanyi kugira igicapo cy'ahari ibinogo rusangi byatawemo abantu no kwemeza ubwoko bw'amabi yakozwe ibisaba abahinga mu by'amategeko mu gisata cy'ubutungana umunyororo guhera n'indishi y'akababaro ingana miliyoni ibihumbi miliyoni mirongo itanu nicyo gihano cyaciriwe majoro prime nduwimana intwazangabo mu gipolisi cy'u Burundi ku cyaha cyo kwica umugore wiwe Louise Hagabimana no gushaka kwica umwana wiwe w'amezi umunani mu rubanza rw'ikibiriraho rwo kuri uyu wa gatanu wo yagirizwa akaba atahakanye icyaha yagirizwa ariko akavuga ko akaba yabwiye sentare isubiramo imanza ya meri ya bujumbura ko atazi icyatumye akora icyo cyaha mu gateka kazina muntu leta y'u Burundi yarafashe ingingo yo kugara Burundi biro by'igisata c'akateka na muntu vyegukira ishiramwe muzamakungo mu Burundi kuri uyu wa gatatu ikete risaba kugara ibyo biro rikaba ryarashikirije userukira ishyirahamwe mpuzamakungu ni mu burundi kugira ngo arirungike ku cyicaro cy'icyo gisata cya oni kicejwe agatega kazi na muntu Geneve mu busuwise kurongo icyo gisata michel Bachelet ibyo biro bya oni biraba ibijyanye n'agateka kazina muntu mu burundi bikaba byahawe amezi abiri kugira ngo bibe byakuye akarenge mu burundi ayo namwe muri menshi twabashikirije akanya nakawe inshuti nawe mukunzi w'ibiganiro bya radiyo y'isanganiro tunganya neza telefone kawe uheze utwakure telefone ziruguruye nayo ni mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo indwi na gatanu hakaba na za zindi zitwa ngendanwa muratwakura ku mirongo indwi na gatandatu ubusa munani gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu na gatatu mirongo itandatu na rimwe ubusa munani gatatu amajyana icyenda mirongo itatu na gatatu cyangwa ku mirongo irindwi na gatanu magana icyenda mirongo umunani na gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu na gatatu kuri mikoro shari makoto fadikanije na mugenzi wanjye eme tuseme itebutse mu bunga bw'ibyo umwanya ku murongo alo alo ndagwaye mwiriwe munyonyi wa radiyo y'isanganiro we ko wamenye weho urinde uherereye Eric Makamba mwiriwe amahoro Eric duga ku ijambo utuyagire iciyumviro cyawe ku makuru twabashikirije muri kuno muri nondo ituko turarangiza Yego amakuru kubanza bikibera abagiye uyu major kuyine Yego Bwambe je ndabikirengeje cyane Mhm Ariko cyane komansa ari kubutungane ni kimwe Yego Twamenyere kubona ko abantu bafungwa indwi cyangwa indwi zibiri Mhm bakumva ngo barekuwe kandi baciriwe urubanza nk'ubwo bwo guherayo yego turamaze kubyumva ibyo birabaho hari aho wumva ngo ngo yapfuye urubanza rwo gufungwa mu nyir'ubuzima bwiwe bwose umuntu mm. mukumva ngo yarekuwe ba nyine urubanza bakitwara bikazohera iyo ukumva ngo amatohoza yasigaye gutangura ntawe icyatumye afungurwa ariko ga Eric ubwo by'ukuri hari uturorero wowe ufise yego cyane ntushobora gutanga uturorero mm. Eric yatwakurarimo akambarika telefone nikamukundiye ko tubandanya tuyaga namwe rero muraheza mutwakura nimero n’izazindi zindi mu gice mushikije ku makuru tubashikije hano kuri radiyo isanganiro munyonyi w'umurongo alo alo ndabaye mwiriwe munyonyi wa radiyo isanganiro muri bande muherereye he ndi umuntu ndi umuntu uri giharo igiharo ni mu ntara yihe bujya mu ntara ya ni komine igize intara ya rutana komine imwe mu ntara ya rutana hariya hafi y'umupaka ego ku muragarazi none munyonyo radiyo isangano kuri kuri yagana makoto share weho witwa nde nitwa sabwe nitwa deo deo ni amahoro ngaho igiharo ni amahoro turashima duga ku ijambo cyawe ku makuru twashikije hano kuri radiyo isanganiro ikiyumviro nagomba gushikiriza ku makuru yavuzwe mhm. nagomba gushima urwo rubanza rwakiriwe uwo mupolisi uko bijya bintu yakoze ajejwe gucungera umutekano w'abanyagihugu mm. ibya bintu birateye isoni kubona agandagura umukenyezi wiwe mu nyuma akaza kwiregura ngo ntazi ingene yabigize nibaza mm. ko atabigize yari asinziriye cyangwa ntiyari yasaze mm. Ah, ni ukuvuga rujya rubanza ni ukuri twarushimye rwose n'abandi bazohore bahanwa gutya nyine yego yego ko cyumva cyo cyumvikanye deho ngaho mu gihoro igiharo mu girijoro giza namwe murakoze cyane mhm. undi munyonyi ku murongo alo ndabaye mwiriwe munyonyi wa radiyo isangane muduza kaje hama tuyage twumvikana muri bande muherereye he yohani makebuko kabisa mu ntara ya gitega yohani ngaho makebuko mu ntara ya gitega mwiriwe amarembe amarembe kabisa n'akavura kaguye twari tumaze iminsi tutakaronga uti rero mwizeye yuko n'ibizokurikira bizogenda neza yego cyane tugakwijambo yoha yewe nagomba nshikiriza ijambo rimwe mbere hmm. n'iryo gushima ku na rujya rubanza rwakiriwe ujya mu polisi yagandaguye umudamu wiyi yego ukuri hamwe ashyirwa mu ngiro nk'uko babivuze ko amatungo yiwe ashobora kwakira ujya asigaye areze bajya abana hmm. biba byiza kwereka bakarorero n'abandi bakabona yuko burya gukora icyaha guhana ari sawa byogira icyo bimaze yego eh. urakoze cyane mugira ijoro ryiza ngaho imakebuko undi munyanya ku murongo alo ndi nyabenda Emmanuel Ngozi Ingozi amagana ahega nyabe Mucamugani Camugani duga ku ijambo nyabugira icyo ushikije ku makuru twashikirije hano kuri radio Isanganiro twe mwari mwadusekirije jene iyo nkorabara yo mu majoro mm. yakoze ibara ridakoreka gacafuza mm-hmm. n'inzego z'igihugu yego eh, ngo ubwo bamukaniye ruramukwiye mm. ariko nk'uko uwo mwene wacu ahejeje kubivuga mm-hmm. utumengo hariho abantu benshi usanga yafunzwe amezi atandatu kamengo yigiriye ngaho ukamusanga mu ibarabara mm. ibyo bintu biraza biragabanuka yego biratuma n'umuryango kubura ngo ari mu karuhuko mm. biratera ishaka abantu muraraba neza icyumviro cyawe cyumvikanye ngira ngo abajejwe igisata cy'amabohero n'ubutungane bazoheza babikorereko radiyo isanganiro munyanyi ku murongo alo alo munyanyi radiyo isanganiro muri bande muherereye eh, ni gerard mu cy'ibitoki gerard mu cy'ibitoki amagana neza neza hehe muri komine rugombo muri komine rugombo aho mwiriwe amahoro mu rugombo oke turakomeye njye nashaka kuvuga hmm. kwicwa umukuru w'igihugu yandikiye mugenzi we wo mu buganda njye numva hmm. ko umuntu adota inyuma y'urugo mu nzu mu rugo iwe atamahoro ariho muti nibaza ko umuntu atakwirukira kuvugana abarundi benshi badavugana abandi bavugane n'abarundi hama mu rwanda bazavugana n'akagari ariko mu burundi utabyirengagije umutekano ni wose mugenzi wacu agatelefone nikamukundiye kugira ngo tubanaye tuyagundi munyanya ku murongo Aló. Aló. Aló. Munyanyura ryo isangano ndagwaye mwiriwe gira agatelefone neza maze uduze akaje tuyage twumvikana. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza wokwegeza karadi inyuma. Yego. Duga kwijambo urinde uherereye. yewe ndi umwenegihugu adashimye kwivuga izina mugabo ni mu gisagara cya bujumbura umwenegihugu adashimye kwivuga izina ariko jewe nitwa karori makoto turiko turayaga weho ni igiki kikuza kwivuga izina ndibaza n'uburenganzira bwanjye nta kibi mvuze nta ngorane duga kwijambo icyo nashaka kuvuga ni kwiki eh, umukuru w'igihugu cyacu cy'u yandikiye mugenzi we hmm. mu bisanzwe baze bafata umwanya munini by'ukuri turamushyigikiye umukuru w'igihugu bafata umwanya munini babanza bavugane icyo kibazo mhm. cyo hagati Burundi n'u rwanda mm. kuko hajya iyo ufise umubanyi mubi mhm. yigisha abana bawe ibibi mm. ntiwihutira guhanura abana banza kujya kujya mu banyi kuko niho byose biba ko birapfa yego ni ukuri babanze bicarire igihugu cy'u rwanda babahanure kugira ngo nabo nibareka kutwikira abana bacu ntibizosubira gutera ingorane mu gihugu ariko ngira ngo uko gutumvikana ntibavuze iby'ubwicanyi bavuga ko hariho kutumvikana hagati ya leta y'u Burundi n'u Rwanda ibyo by'ubwicanyi ntabyo bavuze nta bwicanyi bureka umubanyi mubi yigisha umwana mu nyuma akamwigisha no kwicana hmm. none we ibyo byahatswe gukwega mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu uti rero u rwanda rubanye nabi n'u Burundi niwo umubanyi mubi n'u rwanda niko bimeze kuko iyo umubanyi mutavugana neza iyo hmm. mudasangira akabisi n'agahiye wumva aba ari umubanyi mwiza gute ariko kandi ngo ntazibana zidakomeye amahembe ngira ngo uko umukuru w'igihugu yabisabye bizotuma ibintu bitera bijya imbere ibyo ni byo natwe dukenguruka kandi turamufashe mu mugongo kabisa turamushigikiye ntibicare icyo kibazo kibanza kive mu nzira hanyuma iki nacyo cyo guhana aba bakoze ubwicanye ku mukuru w'igihugu mu meriki ndadaye hmm. ni ukuri niba bahashe rwose kugira ngo n'umwana azovuka azaze avuka azi ko mu burundi hari guhana uko zicyahuhanwa hmm. bace bongera bakurikirane n'aba bari bateguye gutembagaza ubutegetsi kuko uburundi twahombye byinshi twarahombye urwaruka twarahombye ibintu byononekaye hmm. ibyo byose kabisa babihane babihashe kandi icyumviro cyawe cyumvikanye mu myonyi wa radiyo isanganiro nawe utashatse kwivuga izina uri ngaha mu gisagara cya bujumbura murakoze ubwira ijoro ryiza ryatwereka radiyo isangane undi munyanyi ku murongo alo alo alo munyanyi radiyo isanganiro urinde uherereye sabwe ni ku musozi wa karehe ku wa karehe neza na neza na magana komine mwakiro intara ya muyinga komine mwakiro mu muyinga witwa ngo nitwa fabye fabiyanu ngaho muyinga n'amaharami mwakiro yego n'amahara muri ko mugabo sabwe sabwe mwari mwavuze yuko ibubanza bwa binyabwa by'ibigori byabonetse byasubiye gutera mu bigori eee eh. hmm. kubera inini wacu hemwe byafashe ibigori ntiboraba uti ibinyabwoya ntibiri mubanza gusa n'iyiwanyu biriyo mwituye mu burimyi n'ubworozi ngaho imuhinga bababwira bati nabyo turabitura mugabo tuzakubitura nyine byabonetse kubera ahubwo baba imiti nuko rero muraheza mukitura ibyo birongera ngo bazoheza batorere umuti ku kibazo cyanyu murakoze munyanyi wa radiyo isanganiro ngaho muyinga byavuzwe ububanza urumva ko ngaho muyinga bihari kumbure ababijeje barabibona undi munyanyi ku murongo alo ndabaye mwiriwe munyanyi wa radiyo isanganiro muri bande muherereye jiberi mu rutovu ni mu ntara ya bururi mwiriwe amahoro iba amahoro ishyirwa duga ku ijambo ubwishyu ushikije ku makuru twashikije ngaho kuri radiyo isangano muri none turi turarangiza reka kuvuga haba bakirizwa kugandagura umukuru w'igihugu mm. ejo ndataye mm-hmm. jewe afise umugenzi mm-hmm. yarafashe arivuna umusoma yaramuteye mu nzu aramwica mm-hmm. ubu rero afungiwe mu mpinda ko yivunye yego ko yamwishe yishe umusoma mm. tuharura rero abenshi umukuru w'igihugu nawe atwara igihugu mm. ukuri akwiye kubamanukira agasuka mm. munyororo ashimwe guherayo ibyo kumbure ni buheza bugatohoza neza bukaraba yuko abo bantu koko bagirwa n'icaha maze bugaheza bugafata ingingo asanze aribyo byo n'ukuri urumva nta kindi gihano n'umunyororo wo guherayo mm. ariko reka rero turindire ubutungane bufata ingingo kumbura icyo n'icyumviro cyawe kandi n'icyifuzo kandi abacumva cyabashikiriye ni ukuri niba tumenye abakoze ibyo bari bari mugire amahoro n'iteka ngaho ibururi mugire ijoro ryiza undi munyanyi ku murongo alo ndabaye mwiriwe munyanyi mwa radiyo isanganiro muri bande muherereye sabwe sabwe nagomba nshime kubera urwo rubanza baciye hmm. uwo mupoli kuri intwaro nkaba yarayigandagura umugore wiwe n'abana ndabikengutse rwose yego kandi kweri hamwe utumwe ugomba gukora nk'ubwo wabugize neza kweri ndabishimye rwose utubutungane rero bwakoze igikorwa cyiza bwakoze igikorwa cyiza kweri kuko ryari ibara rikomeye kandi nsaba yuko uwo muhanda bimwe bikomeye amatose biragutaha murakoze mugira ijoro ryiza murote namwe ngaho imwakira yego mhm. ubundi munyanyi ku murongo alo alo ndabaye mwiriwe munyanyi wa radiyo y'isanganiro ndabahaye mwiriwe muri bande muherereye hehe ni kajya amafi mpereye ngaha mu gisagara cya bujumbura kajya amafi mu gisagara cya bujumbura ni hanini neza na neza ni hehe muri komine ntahangwa muri komine ntahangwa yego me duga ku ijambo kajya amafi egome fise utuntu dutatu turagomba gushikiriza mu byo byavugaga ku radiyo isanganiro mhm. ikintu cya mbere ni iki kijyanye eh, n'iri eh, hamagagwa ry'uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi petero buyoya mutahe mpuzamakungu egome mm. ntiyemera wakire kuko ibibi byose abarundi barimo twabitewe n'igihe cy'ubutegetsi bwiwe uko bwari buhagaze kose aya magorwa abarundi barimwo ntiyatumwe nawe nimba turi mu bukene ariko ariko ariko ubutungane bwatanze umutayi wo kumuhamagara kugira ngo yitabe ntiburamuhamye icyaha yego uko biri kose abarundi twese turabizi e, e, uko biri ubutungane ntibukora ariko niyemereye yitabe kubera ko avuze amaruru mm. yego mfise kigira kabiri mm. nagomba mvuge kuri iki cy'uyu mu majoro yego yaraye yihekuye akica uwo yakunze hmm. jewe ubutungane bwagize neza uburyo bwamukatiye hmm. bijya bihano hmm. hama rero jewe ikintu nagomba nko gushikiriza gatoya yego yarakwiye gupfunga yarakwiye guhabwa ibindi bihano kuko agiye gupfungwa ngo ajye injya abarundi n'abarundi kazi turima mhm. kandi ari umwicanyi buti igihano akwiye ni iki nawe yari gupfa ariko amategeko y'u Burundi icyo gihano cyarakuwe mu mategeko mpanabyaha oyakwera icyo kintu nawe ucumvise kugira ngo yice hamaca aguma injya abarundi kazi barima abarundi barima kandi atabashaka agomba guhonya yari gutuma mwirukana akazi iwabo hanyuma uyu mama akabaho n'abana nk'ujya mwana yaguye mu mugongo we wamurashe ubona ujya mwana ubuzima bwiwe buhagaze hehe mm. ikindi kigira gatatu ni ikintu ku iradiyo isanganiyo mhm. mbega ko numvise abagabo barenga ijana na bahohoterwa n'abagore babo mm. abagore bakaba bafise amashyirahamwe nama numva asemera agateka k'abagore n'abagabo ngira ngo barayafise kumbure n'uko utarayamenya gusa yewe n'ukuri hamwe iryo shyirahamwe tworimera twogitura nka twese kuko abagabo mu burundu budusigaye turengaza dukubitwa ntitukivuga abagore bigeze uko uti nawe ngaho mu rugo urakubitwa kakajya amafi reka reka reka n'amabanga ubwo atabyo kugeguza birimwo urakubitwa ugashaya yo reka reka reka reka reka reka reka aho ubona ntawe bivugira byose kuri radiyo uraheza rero wakuri nyuma y'ikiganiro uraheza wakuri nyuma y'ikiganiro turaheza tukwereka wo kwitura aho ni kwitura yego ese ni ukuri eh, mwaba mugize neza kuko aha turagowe rwose abagabo mu burundi tura aho haziye amashyirahamwe yo ngo n'ay'abagore abagore baradugije ibendera abagabo yabirururuka ariko ibyo kumbure byo byofata ikiganiro cyose katugukengurukire kajya amafi ngaho mu gisagara cya Bujumbura muri komine uherereyemo ngaho urotimana yego nawe murakoze cyane ko mwampaye umurongo murakoze munyayi ku murongo ndabaye mwiriwe mwiriwe ni byose ndayigaya fabiyani sindayigaba ya Fabiano ntidushoboye kumvikana agatelefone gaciye kamucikana ariko rero Fabiano abushemo twinita alo Insanganiro Ego duga kwija mu munywanyi urinde uherereye Ndi murebe Benwa Benwa uherereye Mukumusugi zone kiyenzi Mukumusugi zone kiyenzi mwiriwe impore Yego na mahoro Duga kwija mbo Benwa ugira ico ushikije ku makoto washikije hano kuri radio Isanganiro rero uza kuraba abantu baganaguye muri cyo ndadaye mm nukuri ubutumwa ni ukore baze bahamwe mhm ha muna nasuba abantu bate bate batwereke babatwereke mhm turaje ngaha mu kiyenzi twarasinze kuri buyoya mhm abazirabiwe banze abantu bese nukuri nafatwe ahamwe inta imwagira ariko ngira ngo n'ubutungane ibyo nabyo ngira ngo byo kubaharishwa abantu benshi ubutungane buzoheza bubitohoze maze niyakigwa n'icyaha abihanigwe atagiriwe n'icyaha naho yezwe hanyuma rero mm. ariko rero ngira ngo baca babyumva n'ingoga ngaho mu kiyenzi babyanditse kumbure vuba na vuba muzokumva babashikiriye komera ramba gira imana mugira ijoro ryiza sawa sawa mhm. radiyo isanganiro umunywanyi ku murongo alo ndabahaye mwiriwe munyanyi wa radiyo isanganiro muri bande muherereye he eh, neza ndabahaye mwiriwe muherereye muri bande diyedone mu gisagara cya bujumbura diyedone mu gisagara cya bujumbura neza na neza he kamenge kamenge mu kamenge muri hehe hatw'inyoni iteza cyangwa muri mirango na magana kamenge muri kavumu ku izone muri kavumu ku izone ku gatatu ku gatatu mwana agomba guta Jedone yari mu kamenge kuri zone ariko agatelefone kamukunde ko tubana tuyagundi munyanyi ku murongo alo we ndagwaye mwiro munyanyi radio isanganiro amahoro nyakoba muri bande muherereye Desire Murama ni mu ntara yihega Desi ntara ya Muyinga ntara ya Muyinga mwirirwa amahoro zone ya Rugari zone ya Rugari na mahoro ngaho imuyinga mu Rugari mahoro kuhera akavura karagwa n'amahoro akavura karagwa n'ibiterwa biratotahaye yose duga ku ijambo gicu ushikirije ku makuru twashika ijana kuri radio isanganiro muri ndo tuko turarangiza ikintu nzikereza ku makuru yavuzwe mu ndondo yego najanye naho bise umukuru w'igihugu muri kerenda kuri hamwe bufatwa mhm. ndakumva duga ku ijambo ati hamwe bufatwa bakajya mm. imbere y'ubutungane mm. ntabwo ubutungane bwokora kuko mhm. vurema benshi twaragize ingorane kubera bo baracitse mm. amaguru turacika ibimuga turagira ingorane cyane turagorwa kuri hamwe icyaha cyabagira imana yubahana rwose ubutungane nibukore kandi murabushigikiye yego neza cyane rwose icyumviro cyawe cyumvikanye mu myanya radiyo y'isanganiro aho mugira umugoroba mwiza aho muherereye murakoze cyane namwe mhm. halo munyanya radiyo y'isanganiro muri bande muherereye he ngondo bakwiye ndi ku ni ngaha mu gisagara cya ujumbura muri komine ya muha yego cyane duha ku ijambo umunyanyura radiyo isanganiro gira icyo ushikije ku makuru tubashika ijyana kuri radiyo muri none turi tuhasozera icya mbere na mbere nagomba nshikirize ni gushimira ubutungane bw'uburundi mhm. kuko urubanza baciriye ya mwicanyi yagandaguye umugore wiwe yego ujya n'icyaha kibabaje ahubwo nuko ayo mategeko y'igihugu yahindutse mu isano nawe nyine ujya nterakwiye kubaho yuko umuntu yaguma yumva ngo uwishe umugore we aracyaha ariko kuko umwanya n'umwanya ararekurwa yarakwikiye ugasanga ariko ari degende urumva icyo ikintu kibabaje rwose mhm. ngira ngo ubutungane buzoca bubikorera ko mwene abo bantu baba bakoze ibyaha nk'ibyo n'umukuru w'igihugu mwabo yambaye aho igihigongo ntibaba barimo urumva icyo ni icyaha kibabaje rwose ikindi kigira kabiri no gushimira ubutungane bw'uburundi kujya mutahe barungikiye uwahoze ari umukuru w'igihugu ntuze yawe buyoya yego kuko abantu benshi baripfuza kumva yuko izina rya petero buyaye ko ryoba ryahagatswe n'ubutungane ibintu bitangaje ariko umugwa umuntu yosaba imana ukumva nawe sinzi ari mu gasha kumva kwica ko bibabaje ariko kumbure ubutungane bumurondera gusa kugira ngo bumanze bumwumvize bumubaza acibwa urubanza hamwe bwosanga yera naho burashobora kumurekura reka bambabarira ndetse ndamwagirije ubutungane bw'ubone turabwizeye budokora nta na kimwe murakoze cyane icyumviro cyawe cyumvikanye mu myanya radiyo isanganiro ngaho ku musaga muri icyo gihe turabashimiye rwose ko ibiganiro muremesha imana ibahezage muhezagirwe na mwebwe radiyo isanganiro umunyanyi ku mungo ndabaye mwiriwe munyanyi radiyo isanganiro bahati izina nyakuri ni irihe Hasha ni bahati nyene ntari yindi. Bahati utwakuyuherereye he? Ndibereye ino giharo mutumba wa Ngomane. Giharo mutumba wa Ngomane aho ni mu ntara ya Muyinga. Ya Rutana. Ya Rutana. Ah, aho ni mu ntara ya Rutana niko duga ku ijambo bahati ugicushikije ku makuru twashikirije. Dewe ijambo ndabomba kuge kwera. Yego. Ibintu byatubabaje kweri kubona uwo muntu yishe umuryango kweri yagize nabi kweri byatubabaje ni hatari no mu rutani wacu. Yego. ahubwo jewe ndasaba kweri nibatohotse kweri bakabona ko ari iby'ukuri bamuha n'igihano gikwiye bamuciriye umunyororo guherayo n'ihadabu y'imiliyoni mirongo itanu no gufata ibyo yari atunze byose bashikanukira mukwiye kuko uwo ni umwicanyi n'ijambo ry'imana riravuga ati ngo umuntu w'umwicanyi akwiye guhabwa igihano kimukwiye hmm. eh, gira imana munywanyi wa radiyo y'isanganiro ku murongo alo Alo. Nagize mwiriwe. Mwiriwe neza munyo radio isanganiro muri bande muherereye. ni Focus mwakiro. Focus mwakiro ni neza na neza muri iye nta yagafoka. Amahoro kabisa imwakiro ahantu biti mukungu mu ntara ya Muyinga. Mu ntara ya Muyinga. Duga kwijambo mm. ncuti ugira icyo kije ku makuru twashikije muri nonde tuko turarangiza. Jewe nanje nagomba kabisa gutera iteka no gu gushimira sentare abacamanza basigaye bagerageza guca urubanza imanza zibereye kandi bakazishyira mu ngiro mhm. ukuntu purema ujya muntu yishe umudamu wiwe hajya nyimba ari mu menga ni mu kanyosha mu kanyosha mu gisagara cya bujumbura Eh, njyewe narimo ndabisoma narimo ndabisoma ah, ku rubuga rw'isanganiro kuri facebook mbona ingene baciye ya dabu y'imiliyoni mirongo itanu mm. hamwe n'ibyo afise byose ni ukuri njyewe ntabwo nkurikirana nsoma aya makuru ibyo kubera amakuru y'isanganiro kenshi njyewe ndayakora kuri facebook kubera atamwanya ndonga wo kumviriza iradiyo mhm. vuba ngira ngo muzoza mutwumva no kuri facebook mukatwumva igihe mbere niba amakuru maremare niho ndayakura isanganiro uba twumva kandi mwongere mutubone tuko tubashikiriza amakuru ni byiza ibyo biratunezera cyane ibyo rero genda narimo ndabisoma ubu nyine ku rubuga mm. ndaryohewe cyane numvije ubu ubucamanza nyine burema bwacu y'urubanza umunyu wacu wa radiyo isangane natubwiye yuko adukurikirana cye ku muhora wa fesibuke ariko ntibikunze kutubandanya ku murongo undi munyuranyaro eee eh, ni jewe nongeye kugaruka deo igiharo deo igiharo duga ku ijambo n'ubu icyo nagomba gushyikiriza ku makuru yavuzwe hmm. eh, ni ku bw'uwo mutahe barungikiye wahoze arongoye burundi majoro petero buyoya ahubwo bari barateze kabisa bari barateze nk'ibishoboka bumuzanye mu banyagihugu akaba aribo bamucira urubanza ibintu yakoze n'ubugesera ariko deo abanyagihugu si bo baca imanza mu gihugu kirimo amategeko nicyo gituma ubucamanza buhari buraheza bugatohoza busanze bufise ibyemezo bihagije umuntu agahanwa basanze atabi ibyemezo bifise naho akatezurirwa mbere akambikwa n'izera erega si we wenyine hmm. Eh, birya bintu birimo abantu benshi ahubwo n'ubundi ubutungane ntibushishikare gukurikirana ngaho urumva ko tuca dufata akanya k'ubutungane ngo abe twe duca urubanza reka turindire kumbure k'umutayi wasohotse kumbure eh. turindire ibizova muri urwo rubanza ariko umenga ntibyoroshye kugira ngo bazo azorenguke umenga ntibyoroshye ariko yari akwiye kwitaba hanyuma namba ubutungane mweza bukamweza cyane intayi ikamukubita mu gahanga nta kundi reka kumbure turindire ingene bizogenda tuzobandanya tuyashikiza ngaho kuri radiyo y'isanganiro murakoze cyane kongera kuduha umurongo imana itezagira murakoze namwe <laughs> undi munyanyi ku murongo alo alo gake na mwiriwe tugusabe uduze akajwi hamuyage twumvikana muri bande muherereye munyabitsinda ni muri mu ntara ya ruyigi ego uvuze ngo witwa ngo iki yego kuko ubuto nta mutima yo bafise hmm. kandi murakoze murakoze cyane ngaho munyabitsinda mu ruyigi mugira ijoro ryiza murakoze ubu ni munyanyi ku murongo alo munyanyi wa radiyo isanganiro muri bande mwitongo iki nitwa nyabenda tenari madamu rugiti igitine butetsi nyabenda ngaye butezi ni mu ntara ya ruyigi mwiriwe amahoro yego cyane tugakwija mu gihe ushikije ku makuto washikirije muri none tuko turarangiza nagoma shikirije kuri tete petro umukuru w'igihugu yandikiye mu sepen yego tugakwija mu twakumva munyanyi wa radiyo isanganiro agatelefone gakunze ko tuguma tuyaga kumbure byamugoye undi munyanyi ku mungalo ndabahe mwiriwe munyanyi radiyo isangane muri bande muherereye umunywanyi wacu nawe n'agatelefone ntikagenze neza munywanyi ku murongo alo alo ndabaye mwiriwe munyanyi radiyo isangane mu bande muherereye ndi yoranda muri zone renga komine isare yoranda ni umunywanyi wa radiyo isangane natwumviriza ngaha mu ntara ya bujumbura mu isare mwiriwe amahoro ngaho ego me duga ku ijambo sabwe sabwe basha uwo mupolisi yishe umugore w'icyo gihano kirakwiye ego me urakoze yora ntacyo bavuga ariko birananiye umuririmbyi ni leonard niyo mwungera ati nzotabaza yehova umunyanya ku murongo alo alo alo yego ndagwaye mwiriwe munyonyora radiyo isanganiro muri bande muherereye alo agatelefone gakunze kutuyaga n'umunywanyi wacu ari ku murongo ariko akarimbo koko gagati nzosenga yehova umunsi umwe azondekurira umuririmbyi niyo mwungere leonari akorera mu gihugu cya canada umunywanyi ku murongo alo alo ndagwaye muri umunyonyi wa radio isanganiro Jenny twashare makoto mwebwe muri bande muherereye Nestor mu gitanga mu ni mu ntari yi mu ntara ya mu ntara ya Rutana mwiriwe amahoro ga Nestor Nokuri turashima Imana mu gice mushikije ku makoto washikije kuri radio isanganiro Aha jewe nagomba mpere kumwicanyi numvise yishe abantu Hmm umuryango wiwe Yego urubanza sentare yaciye mhm. ni iby'ukuri rurakwiriye mu gihe rwokurikizwa yego kuko kenshi hariho igihe usanga abavoka baca baza ngo ngiye kumuburanira ariko noneho eh, turi ko turabikurikirana no kuri televiziyo yiyemereye icyaha mm. urubanza rero yakiriwe n'ukuri ruze rugerageze ruje mu ngiro mm-hmm. ntihagire na kimwe gihinduka kuko yakoze ibara ry'agahomera mu by'ukuri yego bo hanyuma ikindi nacyo ni ikijyanye na bajya abantu bagandaguye ndataye mhm. bagirizwa eh, bagirizwa mhm. barakwiye kurenguka imbere y'ubutungane hanyuma rero bakisigura nimba bababeshyira ubutungane bubeza bukabeza mm. ariko ku bijyanye na kijya gisata eh, cya oni cyugabo mu burundi yego ubusanzwe ahubwo n'ubundi bari baratebye mm. kuko ubwo icyo gisata nticyari gikenewe ku kugira ngo kibandanye kiraba ingene by'agateka kazi nta muntu byifashe mu burundi mwe ku bwanyu nticyari kigikenewe kubera iki nicyo gituma igihugu cyacu bavuga ngo n'abene gihugu urumva n'icy'iwacu hari bakwiye apana ko bazi bujumbura bakamanuka hariya mu cankuzo bakaja za cibitoke bakamenya ingorane none urumva bafata amaraporo ngira ku rubuga bagaca bagenda bakavuga ngo ibi n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi batatohoye ariko leta y'u Burundi isigura yuko atari kubera amaraporo babugaye ibyo biro ari kubera kumbure babona ko ibyo biro bitari bigikenewe urabye ingene byashinzwe n'igihe Burundi bugezemo oya na cyane cyane n'ingene byagiye biritwara nuko byitwaye neza byitwara neza kumbure byo bandanije mm yego urakoze munyanyura radio isanganira icyumviro cyawe cyumvikanye urakoze nawe ko abantu bahindura ingendo umunyanyi wa radiyo isanganiro ku murongo alo ndagwaye mwiriwe umunyanyi wa radiyo isanganiro muri bande muherereye ni bowazi mu kinyinya mu kinyinya mu ntara ya ruyigi eh. duga ku ijambo bowa ko bowazi ataraduga ku ijambo agatelefone gaciye kaduciramwo nayo umuririmbyi agira ati turwanye injabyi n'ububisha umunyanyi ku murongo alo ndabaye mwiriwe muri bande muherereye jewe ndi umunywanyi adashimye kwivuga izina ni nyabitsinda ahantu bita ku kabujumbura umunywanyi wo ku kabujumbura mu ntara ya ruga adashimye kwivuga izina jeko nitwa shari makoto we kikubujije kuvuga izina ni ndibaza bwo bari uburenganzira ntacyo byo babitwaye ikibintu gutukana cugira kuduga ku ijambo rero icyo nagomba mvuge nagomba mvuge kuri ubu butungane bw'uno munsi buri ko buriyambika umutamana buri ko buriteza iteka mu makungu ati rubanza rwabateye iteka ni ukuvuga ubwo rubanza n'ukuri twese turarushima cyane mm. tugashima n'abo bapolisi mpambe ubwo bucamanza ukuntu bwaciye ubwo rubanza mm. kuko bari ko barerekana akarorero keza Mm. bizotuma ata umuntu akoze ikosa azobona ko igihano ciwe kizoca kiboneka bwa vuba Uti mwibaza yuko bishobora gutesha n'abantu bafise iciyumviro cyo kwica abandi neza cyane neza cyane kuko bimwe byo kuguma widevereza wakoze ikosa ibyo tugiye kubisezera ndibaza mu gihugu cyacu yego yego icyo nagomba nagomba mvuge yego turi inyuma yabo nibakomeze ku bashishikariye igikorwa biyemeje yego yego ndabakengurukiye namwe ukuntu mwaduhaye umurongo muheza gihe mwandanye mudukurikirana murakoze namwe mugira ijoro ryiza ngaho mu ruyigi murakoze cyane namwe murakoze ubu ni ku murongo alo alo alo alo draw Joshua Sahuye we yaramenje umuririmbyi nimbona kidumu nimbona Jean Pierre Bamutazira kidumu akora mu gihugu cya Kenya mu winga bw'ivyuma yanyeretse ko hari umunyanyi ku murongo allo allo oui allo duga ku ijambo umunyanyi wa radio isangane muri bande muherereye hehe Desire agarutse Desire aco wibagiye wagira ko icyumviro cawe Ego bana nibagiye ku kijanye n'icyo tuwera yishe buri gihano yashyiriwe kirakwiye ubwo gusa igikora ni uko sentare yakurikiza urubanza rwaciye yego ubwo kenshi na kenshi sentare ifite ububasha kuko usanga imanza zaciwe zidakurikizwa ugahigeza rizukana ariko kumbure ni kubera ibyo kuburana bifata izindi nzira nayo sentare ikigejwe ni kubahiriza izo ziba zaciwe ariko nigituma ndabivuga yego kuko nigeze kubanura urubanza rumaze hafi imyaka itandatu nkaba hmm. ntabonye ikivamo eh, kumbure ibyo si byo twojyamo reka turindire kumbure rwaciwe turabe ingene ruzogenda murakoze cyane hmm. undi munyanya ku murongo alo ndabaye muri uwo munyanya radiyo isangane umurande muherereye ndi uwawe mujyansoro mu ntara ya gitega ndwayo duga kwija mu gicikije ku makuru twabashikirije no kuri radio isanganiro mu rondo tuko turarangiza ikintu nashikiriza ntabwo nashikiriza mu icyayi sabwe kuruja mu icyayi yakoze iryabara ego iryabara no kubashya hari ujya mugabo bajya bamucira ubanza bace bamugira bace bamugira kugira agire ko abandi ujya ariko ariko igihano cyo kwica amategeko mpanabyaha y'u Burundi yaragikuyeho ntigigihari caraciwe oya na urabye ujya ujya mwana yarahetse hajya bijya bintu birababaje ujya ujya ujya banza bashakubwira ko kujyagiriye kujya mwana n'umujya mukeye ariko kumbure nabikubwiye yuko amategeko mpanabyaha y'u Burundi atemera igihano cyo kwica nta kundi twebwe atye vrema ashabakoze vrema bakoze bapfume bamuhana kugira n'abandi ntibatosubire urakoze cyane icyumviro cyawe cyumvikanye radiyo mhm. isanganirwe ya cy'isaha zibiri n'iminota cumi n'umunani undi munyanya ku murongo alo ndagwaye muri iyo munyanya wa radiyo isanganiro urinde uherereye he Ernest mugatumba duga ku ijambo Ernest mugabo duze n'akajwi aje nagira amushikirize yego nda afite umubanyi amaze igihe amaze ikiringo cy'amezi atandatu yarambitse izera ariko ariko Ernest ikiganiro nigira ucishikirije akanya radiyo isanganiro bakugira icyo umushikirije ku makuru aba yaravuzwe ubundi iyo nkuru yawe niyo mu kiganiro aho iwanyu havugwa amaki akazuba ari ku munsi wa mbere ukunda igihugu ntuze we nubwo ukorana umwete tesha uba ufise agatima kandi zo kamere mbizi kadisa nk'uri munyanyi ku murongo alo mwiriwe ndabaye mwiriwe muri bande muherereye he maisha ya Mungu Bujumbura ni hanini maisha ni ya Mungu na magana ahe neza na neza Duga kwijambo gicu ushikirije ku makuru twashikije no kuri radio isangano muri none dutuko turarangiza Yego amaragomba guapore umujyango wiyo muntu yitaje Imana mukanyosha araswe n'uwo mu uyu mutabona bwete ararerera uburundi imana nizomuhemba nibaza umushahara arakorera nibaza bataguma bawumuhaye nibatagira ibicamwo ariko ariko umuntu amaze gukora icyaha agafungwa iby'akazi kumbura babijejwe bibindi ntawogira ngo azobandanye ari muri urwo rwego yahoramo sesa mbaye yaraziganije muhamwe atazonye reka amatungo yibasize reka tuyaronka reka tuvyizere mugani bazimana izobarera murakoze cyane mugire ijoro ryiza hama icyanyuma mm. abanyarumonge bajya abantu basamburiwe inzu je nka jewe nze nsanze ndayibayemo umugabo we niko yari ari agisida bayimenagwe mm. tikore sana tuze tubafashanya tubyura murakoze cane atabarundi oh. umutima wo gufashanya murakoze icyumviro eh, cyawe cumvikanye ta-di-da, ta Yeah. radiyo isanga n'ubundi munyayi ku murongo alo alo hmm. jodi emile emile uramagana he yewe ndi muri komine taba komine taba mu ntara ya gitega ya gitega yewe ndiko ndashima mvuga nti mukuru hmm. w'igihugu cyacu petero nkunziza n'ukuri yagiye hageze kandi izo mutura tunze amategeko mhm. y'iwacu hmm. urabona icyo ndabivugiye ko yazanye ariko ariko emile ikiganiro n'igira icyo ushikirije akanya uvuga gusa ku makuru twabashikirije kuri radiyo y'isanganiro muri nondo tuba tuko turarangiza radiyo y'isanganiro ni munyakamurongo alo ndabaye mwiriwe telefone ni kariko karaba ibyorosha raba rero ko harimo ubumwe maze mwakore mu mwanya w'iminota yababa nk'itandatu itanu tuzaba twakiriye abatari bake turaheza tuze gusezerana ariko ndabibutse gusa ko eme tuseme itebutse ariko karatuma tuvuga mukatwumva nayo makoto karori njye turi kumwe kuri mikoro umuririmbyi nawe ni leonari niyo mwungere agira ati nzosenga yehova umunsi umwe azonyishurira kumbure tuge ko duhoza n'umuryango wabuze kandi tubasabe kwitura yehova n'umuremeshi ashobora no kubaremesha ikiganiro rero nigira icyo imirongo ya telefone iruguruye mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu mirongo itatu na gatatu mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajyana icyenda mirongo itatu na gatatu mirongo irindwi na gatanu amajyana na gatatu amajyana mirongo itatu na gatatu mirongo irindwi n'indwi amajyana atatu na mirongo irindwi na gatanu amajyana indwi mirongo icyenda na kabiri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri turashobora kwakira abanywanyi nka bane cyangwa batanu imbere y'uko dusezerana umurongo rero uruguruye akanyanirwanyi umunyanyi ku murongo alo yewe ndagwaye mwiriwe munyanyi wa radiyo y'isanganiro muri bande muherereye nakubwiye ko ndiyemire ntatefunye muri rewo mugo ntiyafunye muri ubu ntatefunye muri rewo duga ku ijambo emire ku makuru tubashika ijana kuri radio isanganiro jewe gusa ndiko ndashima gusa umukuru w'igihugu icyiza yakoze cyo kugira ngo rijya shyirahamwe rya mira nk'abantu mm. yamushimira umukuru w'igihugu ni mwiza cyane twebwe turashima kubera ibyiza yadukoreye yaduhaye amatelefone meza urakoze gushima kandi umukuru w'igihugu ngira ngo ahere yakumvise umugambi ngira nk'abandi n'umugambi wafashije eee nuko atumvise turayumva neza naho hagari amaradiyo iradiyo turayumva biciye telefone undi munyanyi ku murongo alo undi munyanyi ku murongo alo alo telefone ni kakunda ariko kubashaka bashaka kwakura tubabwiye ko mushyiramo ubumwe mu minota itatu cyangwa ibiri tubashobora kwakira abandi babiri canke batatu ni munyayi ku murongo alo duhaye mwiriwe munyanya wa radiyo isanganiro muri bande muherereye munyabiraba ni mu ntara ya bujumbura mwitwa abandi munyanyi wacu yari munyabiraba mu ntara ya bujumbura agatelefone nawe ni kamukundiye umuririmbyi ati nzosenga yehova nzosenga yehova yehova nawe azonyumviriza kandi ambabarire yitwa niyo mwungere leonari aririmbira mu gihugu cya canada ikiganiro n'igira ushishikirije turashobora kwakira umunywanyi wa nyuma umwe cyangwa babiri halo ndabaye mwiriwe umunywanyi wa radiyo isanganiro muri bande muherereye mu gisuru mu ntara ya ruyigi muri bande mwitombande jewe nitwa mecadi mecadi duga ku ijambo ushikije ku makuru twashikije kuri radiyo y'isanganiro yego nabanyishe umukuru w'igihugu mm. ko batohoza neza amatohoza akoze bakabahana mm. ikindi cya kabiri n'aba bica abandi bagapfungwa egome maze ntibobapfunga gusa mm. ahubwo babaronderera ibindi bikorwa bakora mu gihe bari mu gifungo cyabo urakoze cyane icyiyumviro cyawe kirumvikanye musaba muti nabo bakora ibyaha byo kwica ntibofungwa gusa no ngaha kanya ntikadukunde ko tubana tuyaga amasahara turega tubakengurukire rero mwebwe mwari muduteza abiri ikiganiro cari gira icyo ushikirije mu buhinga bw'ibyuma yari eme tusemitebutsi shaye makoto nari kuri mikoro nkaba ndabakengurukiye ngira nti mugire ijoro ryiza murara hajyana ahatajyana harara umwasi murotimana